la mondo ancora mal multon scias pri oceanoi. Oceanoi occupas 70% el la surfaco de nia mondo. Ili consistigas structuron complexan, vitalan por la planeto. Ili ensorbas carbon dioxidon cae eligas oxigenon ie grandae quantoi, danke al chemi fisicae fenomenoi cae al estuloi cui vivas tie. En oceanoi existas fauno cae flauro same multe nombre eble pli kiel surtere. Oni povas tie trovi amasoin equivalentain al niai arbaroi cae malplenajoin equivalentain al niai desertoi. En iui lokoi existas fossajoi dec unu mil metroin profundae, cien lumo tute ne penetras. Geografiistoi didactice prescribas quin oceanoin sur nia tero, sed faculo insistas che facte gi estas uno sola granda unuezza formajo mirinde funccianta en delicata equilibro ciui tamen consentas che la homo ancora tre mal multon esploris prigia funcciado, cae seque tre mal multon conas prigi. Sed onis cias che di estas essence grava ne nur por homo qui vivas proxime al diai bordoi, nome por turismo cae fiscaptado. Di grave influas la generalan climaton Kai unu bona exemplo pritio estas la terura alveno de uraganoi el la maroi sur la continentoin. Estas do ne prenecese che la homoi pli bone conu la oceanoin. Protio, tio, unu iginta nazioi declaris la tempon inter 2021 cae 2030 iardeco de la oceanoi. Iam comencigas la preparoi, precipe sub la gvidado de UNESCO. Oni decidis starigi amplexan cun laboron inter ciui landoi cele al interchangiado de informoi cae tecnologio sur tiu campo. Oni iam creas commissionon el representantoi de plurai landoi interalie por inclusivado de malriciae mont regionoi, considere al tio che oceanae fenomenoi concernas egale la tutan homaron. Ie la sepa de iunio du mil dec hoc, la monda tago de oceanoi, signorino Audrey Azulay, generala directoro de UNESCO, el sendis atentindan messagion. Inter alie, si scribis, oceano estas nepre necesa por la eblezzo de vivo sur la tero. Tamen gi trovidia sub risco pro la troa el prenado de resursoi, pro mal purigado cae pro plia ensorbado de carbon dioxido. Monda varmigio, acidigado, mortintai regionoi, pli multigiado de malbonfarai algoi, cae damagio alla ecologia sistemo estas fenomenoi, ciui spegulas la influon de homai agoi sur la oceanon. Neniu sola lando capablas mesuri la changioin ciui ocasas en la oceano, nec purigi cae protecti gin. Per internazia cun laborado per transdonado de tecnologio cae cun dividado de conoi ni povas atingi elvolvadon de politicae agoi favore al la natur medio, kiui starigu dauri povan crescadon sur base de la oceano.